Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Došli smo do još jednog izdanja emisije Viralno, kao što je i Jingle najavio, koja je večerašnja tema doznaćete u narednim minutama. današnje vrijeme novine i razni drugi tiskani mediji sve više i više zamjenjuju se društvenim mrežama. Danas, kako bi nešto postalo viralno, zapravo su vrlo potrebne društvene mreže, pa je tako večerašna tema zapravo platforma na kojoj nešto može postati viralno, a to jesu društvene mreže. Društvene mreže postale su dijelom naših života polako se uvlačeći u našu svakodnevnicu, pa čak bez našeg znanja. Većinski postotak mladih, a i pripadnika drugih dobnih skupina društvene mreže koriste svakodnevno, te je čak nedavno istraživanje pokazalo da u prosjeku čovjek potroši pet godina svojeg života na društvenim mrežama. To je jedna jako velika brojka kad se stavi ovako zapravo onih 5 minuta ili samo još 10 minuta ću vidjeti što ima, kad se zbroji, zvuči jako loše. Kao i svakog tjedna, anketirala sam studente i pitala ih što oni misle, pa tako u ovom izdanju slušamo mišljenje dviju riječkih studentica. Poslušajmo prvu. Na kojim sve društvenim mrežama imaš profila? Profila imam na Facebooku, Twitteru, Instagramu i na Lineu. Koliko često koristiš društvene mreže? Koristim ih u slobodno vrijeme kada nemam šta raditi i općenito ne radi ništa bitno na njima. Koja ti je najdraža društvena mreža? Obično na Instagramu pratim e, različite umjetnike i gledam njihove nove radove tamo, najlakše. To dolazi do sljedećeg pitanja. Koristiš li više zapravo za promatranje tuđih objava ili objavljuješ svoj sadržaj? Obično pratim druge, ali e, već sam dugo vremena htjela početi obavljati svoje radove na Instagramu. Smatraš li da društvene mreže preuzimaju svijet? One to preuzimaju svijet, ali u, dobrom ili lošem smislu, e, ovisno kako ih mi iskoristimo. Jer ako nema društvene mreže koristi za edukaciju i da se poboljša, to je dobro, ali ako to oduzima vremena od e, obaveza kao što su posao ili škola, fakultet, onda je u tom smislu loše. Što misliš koja strana prevladava, dobra ili loša? Obično ljudi u slobodno vrijeme biraju ono što im je lakše, tako da mislim da prevladava loša strana jer ljudi u slobodno vrijeme rade nešto što ih zanima, a to je općenito nešto što nije, di ne moraju uključiti mozak, što znači da se samo zabavljaju i ne rade ništa korisno. sve ima svoje prednosti, prednosti i nedostatke, pa tako i društvene mreže, no prije nego što uđemo malo više u ovu temu i poslušamo mišljenje druge studentice, idemo na jednu glazbenu pauzu, a sada slušamo Cheat Codes, Little Mix i Only You. Dancing with Once upon a time we had it all. Somewhere down the line we went and lost it. One break at a time we watched it fall. I'm broken here. Ovo su bili Cheat Codes, Lil Mix i Only You, a mi se vraćamo emisiji Viralno. U prvom dijelu emisije poslušali smo riječi jedne studentice, a sada ćemo poslušati riječi druge. Na kojim sve društvenim mrežama imaš profile? Imam profil da, na Facebooku i na Whatsappu i to je to. Koliko često koristiš društvene mreže? Svaki dan koristim društvene mreže. A, koja ti je najdraža društvena mreža? Najdraža društvena mreža mi je Facebook. Koristiš li ju više za a, praćenje drugih ili objavljuješ i svoj sadržaj? Više pratim druge, ali je, zapravo objavljujem i svoj sadržaj, tako da je jedno i drugo. Smatraš li da društvene mreže preuzimaju svijet? Da, smatram da društvene mreže preuzimaju svijet jer ih ima sve više i sve više ljudi se na, priključuje. To što se oni priključuju, da li je to dobra stvar ili loša stvar? Pa mislim da je dobra jer to je onako neizbježno jer tehnologija nas preuzima sve više tako da mislim da je to normalan slijed događaja. Što misliš koliko prilika te društvene mreže zapravo daju mladim ljudima? Pa mislim da daju puno prilika, ali da mladi ljudi nisu čak toliko ni upoznati s njima, da smo navikli na informacije koje su nam zabavne, da se više toliko ni ne obaziremo na prilike koje bi zapravo za nas mogle biti korisne. nije niti upitna činjenica da su društvene mreže zapravo stvarno preuzele svijet. Vrlo je primamljiva i korisna mogućnost imati sve informacije na dlanu, ali kao i sve ostalo, društvene mreže se sve više i više zloupotrebljavaju. Zapravo stvaraju jako lošu sliku mladima o tome kako bi mladi trebali izgledati, koji im sve bom nekom općem mišljenju bespotrebni proizvodi su im zapravo potrebni, te kako je život zapravo nekakva bajka i svi su non stop na nekim putovanjima i to su idealne veze, bilo to između prijateljica ili, ili neka romantična veza apsolutno nije, nije bitno. Bitno da je to sve neka bajka i da sve jako lijepo izgleda na izvana, a zapravo kad se bolje pogleda priča i nije baš tako kakva je. I to nije stvarnost i svi ne bismo trebali težiti tom zamišljenom svijetu. Također, kao što je jedna od studentica rekla, društvene mreže oduzimaju puno vremena, pa tako i vremena, vrijeme za neke stvari kao što su učenje, što definitivno nije dopustivo. Ali najgore to što smo se svi uhvatili barem jedno kako besmisleno scrollamo po društvenim mrežama. Evo, ja priznajem prva, ponekad sjedneš, učiš, otvoriš knjige, izvučeš bilješke i sve i sjedneš za stol i taj mali komadić tehnologije te gleda i zapravo ti svi te sve notifikacije i sve što dolazi zapravo te odvlači i uvijek imaš nekakvu pomisao hm, i vidjeti šta ima ili o, poslala mi prijateljica poruku ili prijatelj ili dečko, cura, nije bitno. I uglavnom svako će uzeti taj telefon i pogledati što zapravo to piše na njegovom ekranu. Samo Svakako, nastanak društvenih mreža mogao bi se nazvati i prokletstvom i blagoslovom, a dalje je na nama što će ona biti za nas. Zapravo mi smo oni koji biramo hoćemo li iskoristiti od nečega najbolje ili ćemo zapravo dopustiti da najgore iz toga izađe i proizađe. Što vi mislite, dragi slušatelji, možete nam reći u DM na našem Instagram profilu radiosova Sova ili Radio Sova na Facebooku. Također broj telefona 210777. Vrlo me zanima što vi mislite o tome. Uz iščekivanje vašeg mišljenja došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Viralno. Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? viralno.